sa temom jako bitno. Počet ćemo večera sa njom, a kad ćemo završiti Allah Želešanu najbolje zna. Tema je džemat u islamu i mjesto i granice džemata u islamu. Treba će ovu temu i pojedinosti njene znati svaki musliman, pogotovo svaki brat koji hoće da radi za Allahu Želešanu vjeru ispravno. والجماعة لها أشكال متعددة بالنسبة لحال المسلمين والكفار الكفار أيضا يعيشون في جماعات لها نظام ولها حدود حتى الأمور الدنيوية لكل شركة مدير ولكل قيرة عمدة كما يقولون ولكل مدينة رئيس في كل جماعة من المجتمعات بالمعنى يعني je Allah Želešanu propisao da žive u džematu, a i kjafiri žive u džematu. i znaju svoju glavu i svi su između sebe podijeljeni po džematima koje imaju glave. Pa su kod njih organizacije, pa su kod njih firme, pa su kod njih asocijacije, pa su kod njih udruženja, pa su kod njih razni načini udruživanja i uvezivanja i svaka od tih firme, tih udruženja, tih organizacija ima svoga, svako selo, svaki grad ima svog gradonačelnika, ima svoga predstavnika i niko se od njih ne petlja, nego početno poštuje to mjesto. Pa što god rade, traži se ta glava traži se odgovornost od nje i njoj se daju prava. Znači sav taj kafirski svijet koji danas vidimo kako funkcioniše, upravo radi u džematima, manjim ili veći, bez obzira koje im zanimanje bilo, rade tako, organizovano. Je stvorio čovjeka kao društveno biće da živi u skupini, da živi zajedno sa drugima, nije ga stvorio samog. Zato možemo slobodno reći da čovjek nije u stanju živjeti sam sa sobom, sam po sebi. Treba biti u društvu i kada mora postojati društvo i džemat, onda mora to društvo biti ne društvo nereda i haosa, nego društvo organizacije i reda, koje taj red će da štiti interese i brani prava tog džemata drugog reda zavladat će raspuštenost i to će biti kraj, raspad definitivni tog džemata. Ono što i veže jeste ustrojstvo organizacija i rijeta. Jedini sistem po kome može čovjek živjeti uspješno i očuvati se do sudnjega dana jeste onaj, onaj sistem i onaj red i program kog je začrtao i propisao stvoritelj ljudi. Bez njega i bez njegovog čvrstvog držanja za njega ljudima prijeti i ljudima prijeti propast. Ovaj sistem ima svoje granice koje ne smije niko prekoračiti. Ako ih prekorači, mora biti sankcionisan. Kada? Koji se mora držati svaki pripadnik žemata. Postoje u tom sistemu džemata zabrane kojih mora izbjegavati i udaljavati se od njih svaki član. Sa ovim stvarima zagarantovano je postojanje tog džemata i ono je čvrsto i postojano biva dokazom protiv svakog kjafirskog strojstva. Tako su shvatili vjeru i udruživanje po vjeri ashabi. Dok je poslanik Ali Salatu Vesanam obavio hijđu, načinio je džamiju koja će biti centar tog džemata kojoj će se muslimani dogovarati i sastajati radi interesa tog džemata i očuvanja dave i njenih interesa. A i mesčid napravljen samo radi obavljanja namaza. Znači, taj sistem biva krug ograda koja štiti džemat, njegova ubjeđenja, njegove principe, njegove interese od svih nastajanja kjatrskih davi da provale izvana i da izmijenu put shvatanja, ubjeđenja i ostalo kod nosilaca rada u tom džematu. Znači, satim će biti zaštićeni da jednog dana ne od, ne odlutaju, ne odstup, ne odstupe, ne poprime druge interese ili druga shvatanja. Možemo reći da nema islama bez džemata, a džemata nema bez ustrojstva koje uređuje život i rad džemata. Ledi ohada. Kažemo, nema islama, ne mislimo da je čovjek kafir izvan tog džemata, nego kažemo, nema valjana rada za islam, nema čvrste zgrade islama koja se može nositi sa kafirima i obećavati budućnost muslimanima islamu, a tog džemata nema bez njegovih jaki veza a te vede su organizacija u tom džematu. Vođa tog sistema, njegov znači graditelj, kovač, može biti samo jedan čovjek. Jer džemat neće uspjeti sa dva vodstva, kao što je poznata poslovica da lađu ne mogu voziti dva kormilara a nema uprave i mareta vodstva bez pokornosti kao što nema kormilar uspjeha bez ispravna kormila ako neće sa svojim postupcima se zaista ta lađa ponašati ako je usmjeri lijevo da skrene lijevo, ako je to kod nas, znači bez veze, nema ni od toga, znači nema i mare, nema vodstva uprave bez pokoravanja tome vodstvu. Zato bilježi darmi, od Damima, Damima, Darija, Mevkuf predajom, možda ćemo tomu Salehu učiti šta je Mevku predaja, od Omera radijallahu anhu da je rekao nema islama bez džemaata a nema džemaata uh, illa, illa, illa bez vodstva, a nema vodstva bez poslušnosti i pokornosti. جماعة لا ان شاء الله لهم انتهى الحديث احسن لهم انتهى الحديث يعني اه ما برش الاسم هنا هذه عمر وريتش جماعة الإسلام ima veliko mjesto i on je ta čvrsta veza koja ako pukne sve se raspada ono što je držalo muslimane u ranijim vremenima bilo je bio je njihov džemat kada je popucao on ne vrijedi im danas ni broj ni bogatstvo Rao Ahmed jer ne imaju vezu između sebe Rao Bileži Ahmed od eh, Ebu Umame da je rekao Resul sallallahu alaihi wasallam Islam će se razgrađivati vezu po vezu ili dršku po dršku أول فكلما انتقدت عروة pa kad pukne jedna drška ili jedno uže ljudi će se uhvatiti za onu drugu أولهن نقضا الحكم وآخرها الصلاة prvo što će nestati se raspasti je suđenje zakon suđenje po šarijatu a zadnje što će se održati لنماز تخرج إذا كنا نمازه طب يستمر وطبعا انتهى الحديث في البداية الأمر خطير يا إخوة جدا أنا عايز ناس بتفهم هذا الباب لا يفهمه إلا رجل عزم عزما أكيدا على أن يحكم Ovaj stvari, باشو ozbiljne i neće i razumjeti odlučan da radi za din Ako star stavimo da, mislim da... Kafiri su ovo razumjeli bolje od muslimana. Zato rade protiv Allahove vjere dok muslimani nisu nigdje. Nestalo im vlasti, nestalo vladara, nestalo poslušnosti koji god vodi oni ga slijede i samo aplaudiraju i to onome koji bičuje koji god prihvati udarati mlatit oni mu bičuju ne razumiju se ništa koji se god nametne da i izrabljuje oni ga prihvate kao svoga, kao spasioca. muslimani govore o hajzu i nifasu toliko da su i ljudi već počeli dobivati hajz. kleto, <laughs> kleto veze sa time. A da se govori o ovome i da se primiću ovih, ovih poglavlja, ovih tema o kojoj mi sad govorimo nezamislivo je. Zapad i Amerika, židovi puštaju ih da govore o hajzu koliko hoće, ali u islamskim zemljama zbog govora o o čemu mi sada govorimo, kazna je 25 godina zatvora. Znate, onda vam je jasno zašto je ubijen Sejid Kutbi slični, iako nije svojom rukom nikada uzeo oružje. Iako nije digao ni pištolja ni na koga. Ako se islam razumije, ako se islam razumije, ako se razumije, to postaje najopasnija stvar na svijetu. A ako se uzslijedi, pred njim nestaje ništa. Pred njim ne može ostati ništa. Ako to razumijemo, onda nam je jasno zašto Amerika traži da samo izađu muđahidi iz Bosne. Ne traži da izađu muslimanske snage ili sedma ili mudarris ili ova ili ona koja se kitila islamom. Zato što muđahidi imaju opasnu ideju, odnosno opasno shvatanje islama. Lekar! ali možemo komotno reći da su oni neznalice i glupaci, jer ovo je Allahova vjera i ona se istribiti ne da. Ako izađu muđahidi muhađiri, ostaju muđahidi bosanci i ostaje ova vjera opasnost do sudnjega dana. Biras tajna skrivena opasnost bila javna pojavna. Ostaje da je se boje i ostaje da im prijeti do sudnjega dana. <clears throat> Ovi red. Mnogi ajati i hadisi upućuju na obavezu džemaata i odbacivanja i izbjegavanja svega što vodi njihovom rušenju كذلك كذلك هناك خطورة لضياع هذه الجماعة ولو أردنا أن نطبق ذلك على حال هذه الأمة لوجدنا أنه بعد إسقاط الخلافة أول شيء ضاع شرع الله ضياع هذه الجماعة وأنه يستطيع أن ننظر إلى ذلك عندما سقطت الخلافة وعلى ذلك حكموا عقول البشر في حياة المسلمين Poslije toga za zakonodavca ljudske pameti, ljudske mozgove u, za, za, za rješavanje čitavog, čitavih pitanja ljudskog života, svih pitanja ljudskog života. Kako se odrazilo direktno na ponašanje i običaje ljudi? Razlika je velika kada ljudi svoju unutrašnjost i spolješnost urede po propisima Allahove vjere. Čije? Allahove. Čije odrebe? Allahove. I kad to isto grade na mišljenje ovog ili onog odredbi i zamisli ovog ili onog. Abu Jakov se počele izvlažiti niti islama jedna po jedna. Kao kada bi imali jedan čilin, pa izvukli iz njega on osnovicu jednu po jednu. Ali ta šala teška. Cijepali se muslimani poslije hilafeta u razne male zemlje posjede vladara različitih i ušao je među ljude nered fitna i upropastili se i ljudi stvorenja Allahova i zemlja zemlju je znači zahvatio nered i, i robove vađib je muslimanima rad na povratku hilafeta koji je put povratka islamske vlasti. Madafet, madafet. Nije ovaj hilafet pao preko noći niti za kratko vrijeme. Nisu došli kjaferi i poklopili muslimane za tili čas, nego su to bili trudovi koji su ispunjavali vijekove čitave. Radili su kjaferi na dobro razrađenom planu i postizali tačku po tačku rješavali. Tako i povratak te vjere neće biti priko noći. I neće biti za kratko vrijeme. Allah Đelešanu je moćan da učini kako on hoće. Ali mi gledajući našim mozgovima ne vidimo to blizu. Treba će mnogo, mnogo truda. Treba će da za to rade učeni razumni, razboriti, riješeni, ustrajeni ljudi iz generacije na generacije dok to ne zasluže, dok im to Allah Želešanu ne daruje, jer isto tako kao što Islam nije izašao iz srca preko noći i nije potamnilo preko noći, neće se ni svanuti i neće se vratiti Islamu ljudska srca i postati toliko velak i grandiozan kao što treba da bude da bi ga oni očuvali i vrijednovali preko noći. Evo će se morati nizati i graditi i na njemu raditi dugo. Neka niko ne misli da je pravljenje hilafeta nešto što je čovjek u svojoj mašti zacrtao i što dolazi od njega iz njegovih snova to je stvarnost nastala je onda kada islam nije imao nikakve snage i nije postojao dok je kufr bio sve priplavio i sve posjedovalo ali je nastao radom ljudi koji nisu tražili nagradu osim od Allaha i zalagali su svaki svoj rad pa tako drugi redom su znači radili i predavali svoj posao dok je, dok je cijena namirena. Tako i ovoga puta će biti. Trebaju ljudi koji će raditi radi Allaha tabaraka wa ta'ala svoj trud priložiti ne tražiti od tog ne tražiti zbog toga za sebe ništa na ovom svijetu. Vatkoro ti dao prisutiti Allahovi riječi o vjernici ko od vas otpane od Allahove vjere, Allah će doći sa drugim ljudima, ponosnim prema kjaferima, a poniznim prema mu'minima, koji će se boriti na Allahovom putu i neće se bojati ničijeg prigovora, koji će džihad hoći na Allahovom putu i neće se boriti, bojati ničijeg prigovora, a to je velika dobrota. Da čovjek bude takav, da čovjek bude takav, to je dobrota za njega velika. Da pripada onim ljudima koji našim površnim gledanjem izgledaju gubitnici, jer sve zalažu, a ništa ne dobivaju. Allahovom, Allahovom ocjenom je velika pobjeda. Ako radi za vjeru, ne čeka rezultate. Ne zanima ga da ih vidi. On radi za nagradu koja je u gajbu radi da postigne ono što je iz ovih stopa gajb i traži od gospodara gajba da mu da nagradu za to. Pište novo malo odvojite uvijek bude kao poglavlja mala fasl. Pridržavanje džemata je osnov ili temelj od temelja أهل السنة والجماعة درجة درجة يا جماعة بدل يا جماعة يا أسنوف وأسنوف أهل السنة والجماعة روى الشيخان سمير شمو حديث وبيجي بخاري أي مسلم الحزيفة حزيفة بيو بوبيرينيك تعني بصانيك صلى الله عليه وسلم إما ويا إمانا منافكة إذا كسدوغي بيتالي o dobro on je pitao poslanika sallallahu alaihi wasallam o fitni iskušenjima i bio je od ashaba koji je najviše znao, znao je sve ono što je poslanik alaihi sallatu wasallam kazao i prenio o fitnama njihovim pojavama i stvarnosti tih fitni pa su ga pitali ashabi i on bi ih poučavaj onome čemu ga je poučio poslanik iz tog domena يقول حذيفة في هذا الحديث كان الناس kaže u ovom hadisu Uzeifa radijallahu an ljudi su pitali poslanika sallallahu alaihi sallam o dobru a ja sam ga pitao o zlu bojeći se da me ne stigne rekao sam veli Boži poslaniće bili smo u džahilijetu i zlu pa nam je došao Allah želešanuhu sa dobrom pa imali poslije ovoga dobra zla مقصود يعني بأن هذا بخير والإسلام يعني misli na hajr, misli na islam, kaže da. Koltu hal ba'da hada ašarra man hajr? Pitao sam, a hoće li biti poslije ovog šarra dobra? Kaže da. Ovo da. Dohan, dohan, dohan. Al će biti u njemu magle, jel, tame, يعني شيء كده من الدخان يعني ليس صافي يعني ليس خير صافي Neće biti čisto, bit će malo prašine. قلت وما دخنه دخن لو دخان لو دخان قلت وما دخنه prašina je suprotno nečemu čistom. قلت وما دخنه كيف سيكون هذا الدخن سأل vidiš na njemu nešto od upte poslanika, a vidiš i ostalo. Ima ono što je od dobra, što treba podržati, a i ono što treba koriti i suzbijati. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم Pitao sam, a hoće li biti svojom davom, svojom... قلت يا رسول الله صفهم لنا Rekao sam, Boži, a šta mi naređuješ ako me snađe ovo vrijeme, ako ga doživi. Gledajte, bistrine ashaba i brige za vjerom. dok je živ poslanik, dok vahi stalno stiže pita šta je to ispravnost vjere koju se treba držati u tim okolnostima. A jedna od žena svjesna objave i svjesna islama, poslije smrti poslanika sa Oselem plakala, pa je pitao Ebu Bekri Omer zbog čega, kaže ne plaćem zbog smrti poslanika, jer njemu je kod Allaha bolje nego plaćem što je prestala objava. Al-Muhim, فقال ما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم كاجي جماعة مسلمانة إني هو إمامة قلت انظر ماذا يسأل حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام كاجي أبو حذيفة أكون أبو إمامة جماعة قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك وأنت ما عليه وما عليه الجماعة يعني التي كنت فيه kaže tako ne bude džemata i imama veli kloni se svih tih sekti i puteva i stranaka pa makar se sam uhvatio za, da stablo drveta. I to ovdje se kaže zudma. حتى ولو أن تعض بأصل الشجرة يعني تروح مثلا عند شجرة وتعتذر عندها حتى ستة 12 كبيرة